Luiz Henrique chegou. Oi. Putaria Oi. braba, Oi. é que nós mesmo. Fala. Porra. Mais ou menos. Né? Oi. Fala. Porra. Mais ou menos. Né? Oi. Desce maladeza, sobe maladeza, vai representando, dando costa de buceta. Desce, desce maladeza, sobe maladeza, vai representando coça de buceta. Oi, que tesão, que isso, tá de sacanagem. Que tesão, Oi. que isso, tá de sacanagem. Mete a boca no talento e com a língua ela faz maçã. Mete a boca no talento e com a língua canta comigo. Eu tá vou gozar, tá quase, vou gozar, tá quase, vou gozar. Toma leite na sua não se assusta. Senta na piroca dura, não se assusta. Senta na piroca dura. Tu não é mais nova, tu já é manga madura. A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro. A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro. Vai me dando, vem me dando, vai me dando, vem me dando. Skull Beats vai pro sangue enquanto eu vou te sarro. Vai me dando, vem me dando, vai me dando, vem me dando com beats, vai pro sangue enquanto eu vou te sarrando. Princesa é sempre é bem-vinda. Brota, meu amor. Tchuquinha é sempre bem-vinda. Brota, meu amor. Nada mudou, papagaio é o setor. Nada mudou, papagaio é o setor. Nada, nada mudou, papagaio é o setor. Vou falar o contrário Ui. pra dar uma zoada, né, não, Maio? Oi, oi, tá bro. Oi, oi, vem. Eu vou defum, só da bum, vou defum, só da bum. Tô cheio de tesão no pau, doido pra com seu cu. Vou defum, só da bum, vou defum, só da bum. Tô cheio de tesão no pau, doido pra com seu cu. Putaria braba, é que nós mesmo fala. Porra, mais ou menos, fala. mais ou menos, oi. Oi, Skull é Beats foi pro sangue. Fico bolado com esses caras, tá ligado? Fica difamando, cuspindo no prato que comeu. Aí, menina, fica triste não, bola pra frente, tá ligado? Oi, oi. Ela não é, ela não é, ela não é, ela não é pira. É, é isso. Tom Produções é de verdade. Cada vídeo é uma celebridade. <laughs>